There was another song I wonder if you ever heard, uh, which Mrs. Matthews taught me. She said there was, oh, this would be 12 years ago maybe, uh, a silent demonstration where thousands of Africans were simply standing and they were not doing anything but singing one word over and over, which meant, What have we done? What have we done? Sensenina, Sensenina, Sensenina, Sensenina, Sensenina, Sensenina, Sensenina, Sensenina. Had, had you yes, heard that song? Yes, it's a Porter song. Are, are you allowed to sing songs like that anymore now? No. no. I mean, you get arrested? Sure. You, you can't sing a song like that anymore. They used to sing them some years back, but no more.